Otsailak lau gaur aste azkena da eta hau berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi, jasana alirentzako asilo politikoa aldarrikatu dute beste behin ere. Atzo atxaldearekin irureun bat pertsona elkartu ziren iruñako gaztelu plazan horien artean berriozarko sajararen aldeko lagunak kolektiboko kideak izan ziren gaurko egunean bukatzen da Espainiako gobernuak estatua guzteko asana jaliari eman zion tartea. Jaketekotan gaude zer gertatuko, baina Marokoar gobernuak bizi osorako espetxeraturik hartzeko arriskoa handia da. berrio berriozarrera iritzi da berriz ere. Urrengo orduetan berreun metrotatik bera elurra mara-mara ikustearekin batera izotza izango dugu berriozarko kaleetan. Temperaturek beraz zaunitz egingo dute bera. Jada berriozaren dauden elurra arrastoak izozturik geratu dira beraz. Kontu handiarekin ibili beharko gara pasabide eta espaloietan. Honekin gogoraraz gatoz gatz zakupilatuak puntu bitan aurki daitezkela kulturgne parean eta lantzeluze parkean bertan pilaturiko gatza komertzio aparkagune edota atarien ateetan botatzeko izanen da guztia. Jarraian Antonio Zarra udal garbiketako arduradunaren hitzak honi dagokionean. Como digo, los vecinos pueden acceder libremente a, a la sal sobre todo pues eh, yo que sé vecinos que, que tengan en la entrada de su garaje o de, en el acceso a su casa tengan eh, rampas y por lo tanto riesgo de, resbalones, tal. Ellos mismos pueden acceder a la sal y, hacer uso de ella. Eta gaur asteazkenarekin Santa Cocorúa koruak kalera aterako dira. Santa Agedako kuru tradizionalak berriozarko hainbat komertzioetatik igaroko dira, oiko puskabiltza egin asmoz, gaztenen koruak, mendialde askolako pilota alekuan izango dira entzungai, amarrak laurden gutxietatik jaurrera, aurten ez dira kaleetatik barna ibiliko temperatura basuetatik babesteko pilota lekuan geratuko baitira atxaldean bai, aekak bilduko dituen bizilagun ezberdinak kaleetan zehar, kantari ikusiko ditugu oi bezala, Euskal Herrian ezagun diren hainbat kanta abestuz eta makilaz zoruaioz berotuko dute atxalde hotza. Azken honen irteera atxaldeko seitan polikiroldegitik eginen da. Eta larun bat honetan, Los Flamenkones elkartearen eskutik berriketan ikuskizuna. Berriketan Euskal Herriko sustraiak eta flamenko auztartzen dituen ikuskizuna da. Honetarako txalaparta eta dantza erabiltzen dira kuskizun berri, aberats, emozional eta poetiko honetan berriketan ikuskizuna larun batean ikusgai izango dugu atxaldeko zazpietan entzun aretoan prezioa zazpi eurokoa izanen dela. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpena garazi. Zerua oso odeitxu gongo dela dio gaurko iragarpenak, ondorioz, zaparra da txiki ertainak botako ditu, trumo iekaitzak izan daitezke eta lurkota berreun lareun metrora egongo da guizetik aurrera eun metro inguruan eta noizean behin itxasan mailan ere. Ipar, reki aldeko aize bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta temperaturei daukionean gutxi edo nahikoa jetxiko dira eta nola ez gaur esan bezala izotz txiki handia egingo du. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian fmk egun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.